بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا للظالمون صدق الله العلي العظيم हाणे अर्ज़ु कयोसीं या ॻाल्हि ज़हन में रखूं त हिन हज़रत यूस अल इस्लाम वटि पंहिंजा भाउर पहिरियों दफ़ो पहुता हुन ॾींहं खां वठी ॼण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पियो हज़रत यूस अल इस्लाम जो हुननि खे ॻाल्हि यादि पवे की ॻाल्हि सम्झ में अचे ॻाल्हि की या रफ़ून आहे पंहिंजो तंहिंखां वठी सभु कोशिशि करे पियो पंहिंजे दिलि मतिलबु त हिकिड़ा इशारा उछले पियो अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पियो जो हुननि खे ख़्याल में अचे ॻाल्हि त भई केरु माण्हू आहे असां सां अहिड़ी चङाई थो करे या अहिड़ी ॻाल्हि थो करे अहिड़ा ड्रामा थो करे असां सां छा आहे छा ॻाल्हि आहे असांखे दरखाहु ॾिए थो चए थो तव्हां पंहिंजो जासूस आहियो वरी असांखे खाधा थो खाराए हालांकि ॿियनि मुसाफ़िरनि खे त मुसा ॿिया जेके अचनि था पंहिंजा खाधो खटण वठण जे लाइ अनाज वठण जे लाइ या ॿिया नमूने सां त उहे फलाणे मुसाफ़िरखाने में उते रहनि था उन चौकनि जे में हुन में पंहिंजे बाज़ारि में हिते फलाणे हंधि त असांखे वरी घर में थो घुराए वरी असांखे खाधो थो खाराए वरी असांखे विहारे थो वरी असांखे ईअं थो करे भई हू भरिसां हुनजे हू भरिसां हुनजे हू भरिसां हुनजे वेह हीअ त हीअ बिलाह जा ॿार भितिरा आहिनि ॿई ॼणा हुनखे हिते थो विहारे थो ज़ुल्फा जा ॿार ॿई हिते था विहनि त वरी पंहिंजा लिया अल इस्लाम जा ॿार जेके आहिनि छह ई वरी पंहिंजे उमिरि जे लिहाज़ खां हुनखे हिते विहारे हुते विहारे हीअ केरु आहे कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे हिनखे कीअं ख़बर पई त असां कंहिंजी उमिरि जे लिहाज़ खां असांजे ॿारनि जे लिहाज़ खां असां कीअं ख़्याल पी ख़्याल में अचे खे ॻाल्हि पर हुनखे ॻाल्हि कोन्ह थी अचे हिन खां पोइ हाणे हीअ जेको हेठि आख़िर में इहो जेको ड्रामो कयईं पंहिंजो हुन में विधाईं पोइ हुनखां इहे लफ़्ज़ कढाई वात वॼाईं त असां त हीअं इंसाफ़ु कंदा आहियूं पोइ हुते वरी लफ़्ज़ इहो चयो त असीं ज़ालमी सां सिलसिलो कंदा आहियूं हाणे ज़ालिमी ख़ुदि आहिनि ज़ालिम हिन खां वधीक केरु आहे ज़ालिम चोर हिन खां वधीक केरु आहे हेॾी ॿई लफ़्ज़ सां हू पाण खे चवंदासीं त चोर कोन आहियूं असीं जेको फसाद पकिड़ियूं भई तव्हां खां वधीक फ़साद कंहिं पकिड़ियो आहे धरती ते जो पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे पीउ जे पुट खे हालांकि तव्हांजे माउ जो पुटु कोन्हे बराबरि माउ माउ त माउ ॿीहरियूं आहिनि ॿियूं आहिनि पंहिंजो पीउ साॻियो अथव त हुनखे कढी मुल्क में फसाद इहो हिन खां वधीक घटि को ॿियो फसादु आहे ऐं पंहिंजो हुनखे चोरी करे विया पंहिंजी पीउ खां त हुन वधीक तव्हां को ॿियो चोर आहे जीअं वरी कानून आई त चए न असां चोर बि कोन आहियूं असां फ़साद कोन कयूं हाणे हज़रत यूस ॻाल्हियूं ॿुधे पियो सभु ॾिसे पियो पंहिंजे दिलि में सोचे पियो हिनखे यादि अचे हिकु ॻाल्हि यादि अचे हिकु ॻाल्हि वरी चोराइनि थो उन मां त असीं पंहिंजे मुल्क में मतिलबु त असां हज़रत यूस याक़ूब आल इस्लाम जो इशाक़ल इस्लाम जो इब्राहिम अल जो जेको असांजो तरीक़ो आहे <laughs> असीं पंहिंजे छोर खे गुलाब मल्हाईंदा आहियो ठीकु आहे तव्हांखे छोर खे गुलाब मल्हाईंदा आहियो त हाणे हीउ जेको आहे ॿिनयामी मुंहिंजो गुलाम आहे मुंहिंजो हिते रहंदो हीउ मुंहिंजो भाउ मतिलबु थी हिते थो रहे उहो हाणे इहो पायो हाणे हुनखे हसद मतिलबु एॾो कोन वीह साल असां कयोसीं ॻाल्हि आख़िरि में अॻे दफ़े त वीह साल गुज़री विया आहे ऐं इन बजाए इन जो निदामत थी हिननि खे नादिम थियनि त भई असां को जो कमु कयोसीं पंहिंजे भाउ खे ईअं उछली छॾियोसीं हीअं कयोसीं हूअ कयोसीं पर अञा ताईं हुनजी दिलि मां कदुूरत वई कोन्हे हुनजो हसद सार जेको जॾहिं ख़बर पई त बुनियाविन चोरी कई आहे हालांकि हुन चोरी त कोन कई वीचारे हथ मां जॾहिं भई हुनखे हिन पास वठण जे बदिरां चई हिन चोरी कई आहे त हिन वॾे भाउ जेको हो जेको वियो हलियो मरी अलाए खेॾा वियो हलियो उहो जेको आहे उन बि चोरी कई हुई हाणे तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं त छा वाकियो हुयो त इंसाफ़ सां माण्हू कमु वठे त हे बि ड्रामो हेॾो थियो हो असांजे घर में असांजे पुफी जेको आहे ईअं कयो हुयो त पंहिंजो चयो त बाबा जेको आहे वठणु आयो हज़रत हरत अल इस्लाम गुज़ारे वई हुई हुन वक़्तु नंढे हूंदे हुनखे ॿ ॼणी पंहिंजे ॿिनि यामीन अल इस्लाम खे हुनखे ॼणे पाण गुज़ारे वई हली वेचारी थींदा आहिनि पाण वटि वीचारियूं मायूं ॿार ॼणे गुज़ारे वेंदियूं आहिनि पोइ हुनखे ॿार वरी निपाईंदा आहिनि ॿिया पाण हुनखे पुफीअ खे कंहिं न पायो हुनखे हिन न पायो हुनखे हिन न पायो ॿियूं जेके हूंदियूं घर जूं मायूं हूंदियूं हुन जा ज़िक्र कोन्हनि त पर ज़रूरु घरनि में औरत छोकिरियूं थियनि थियूं चमनि थियूं उहे उहे हूंदियूं त पोइ कंहिं कंहिंखे न पायो कंहिंखे न कयो हज़रत अली रज़ी अलाह ताली हिन खे हज़रत ख़दीजा ऐं मोहम्मद मुसि वलाह पंहिंजे घर में ॾिठो आहे त हू त वटि पैसो ॾोकड़ कोन्हे घर में हथसि ॿार जिजा त पोइ हू उन खयों हू उन खयों हू उन खयों त जीअं पंहिंजो ॿार हुनजा संभाले सघनि अहिड़े नमूने सां माण्हू कंदा आहिनि पंहिंजे एडॉप्ट कंदा आहिनि हुनखे वणी पंहिंजे घर में आणे विहारींदा आहिनि भई असीं था निपायूं हिनखे वॾो था करियूं त हाणे पुफी हुनखे खणी आई हुई आहे मतिलबु अर्ज़ु कयोसीं अॻे दफ़े ॻाल्हि पर वरी ॿीहर करियूं त जीअं ॻाल्हि ज़हन में अचे छो जो कंहिं मुफ़सर हुजे न जेका ॻाल्हि क़ुर में न आहे बसि उहा न कंदासूं भई तव्हांजो अखुलु किथे आहे मतिलबु छो हुनखे था चवनि त ईअं सिख फ़क़ति सरक सरकुल हू हू को चोर त कोन हो हज़रत यूस वारे सां पाण सचो सॼी दुनिया ख़बर पई पए असांखे सॼी दुनिया हुनखे चई तूं सचो आहीं सचो आहीं सचो आहीं हीअ त कूड़ा आहिनि वाकई ॿाहिरि जेके आहिनि से साबित पियो थिए त हू नासे बि न आहिनि घणो घुरा बि न आहिनि हाफ़िज़ बि न आहिनि हिफ़ाज़त करण वारा बि न आहिनि कूड़ा बि आहिनि जो कूड़ करे ऐं पंहिंजो हुनखे वठी था वञनि कूड़ा बि आहिनि यूस अलाए साम्हूं त सचो आहे नासे आहे पंहिंजो घणो घुरो आहे मौसम आहे अलाह ताला उनजी शादी थो ॾिए माण्हू उनजी शादी था ॾियनि के कैधी उनजी शादी था ॾियनि औरतूं उनजी शादी थियूं ॾियनि यूस ज़ुलेखा अल ख़ुदि शाहिदी थी ॾिए हसल हक़ अन रावत हूअ नफ़्सी भई न हू लमिन न सादकीन हर दुनिया जो माण्हू यूसफ अलाम जे मुत सचाई जो पंहिंजो शादी थो ॾिए ऐं हीअ जेके चवंदा आहिनि हिन चोरी कई त हिन भाउ बि चोरी कई वञ हेॾो हसन तव्हांजे दिलि में हेॾो जो कू मतिलबु त नादिम थियणु वीह साल ॿावीह साल जेको इहो तौरात जो हिसाबु कयोसीं त हिन मुताबिक़ त मतिलबु त ॿावीह साल केतिरा साल गुज़री विया हलिया ऐं तव्हांखे उहो हसद सार जेको आहे ईअं दिलि मां न वियो आहे जो यकदमि जेको लफ़्ज़ु आयो अथव दिलि में त राहिल जा पुट आहिनि भई तव्हांजे पीउ जा पुट आहिनि न राहिल अरे इस्लाम जा पुट आहिनि त अहिड़ो कुझु सार आहे तव्हांखे राहिल सां राहिल भेण आहे लिया जी तव्हांजे माउ जी या ॿियनि जीअं जेके आहिनि पर कदुूरत हिनजी हसदु हिन जो सार जेको आहे सो एॾो एॾो वॾो एॾो वॾो एॾो वॾो यानी हुनजी का इंतिहा कोन्हे जो हिन वक़्तु इहो तीअं सरक अखुल सुबान तव्हांखे एॾो इहा ॻाल्हि ॿुधी अचे हैरान थी हले चुप थी हलियो की हाल छा चयो आहे इन खे हाणे तव्हां जेको थो हज़रत यूस वल साहब तमामु माना वारो आहे ऐं उन में तक मतिलब मुफ़सरनि खे तकलीफ़ आहे सम्झण में ॾिसूं त छा छा था चवनि हीअ सिख फ़क़ति सरक अखुल हूमिन क़बल पोइ यूस अल हाणे इशारो कयो आई हुन ॻाल्हि हुनखे वञी चए पाण चवंदा आहियूं त गुज़ारत ज़रे बि घटि भॻी आऊं ज़रे घटि गुज़ारत भॻी यानी उतां ई त पहुता त ओ ईअं थियो वाक़ियो पुफी वारो या वाकियो यादि आयो हिननि खे पर उन उनखे उबितो हीअं सते उछलियऊं त हीउ जो चोर आहे त हू चो उहो चोरी करे चुको अरे हू त ॿारो हुयो हुन पुफी विधो तव्हांखे ख़बर आहे ऐं तंहिं बार हाणे जेका उहा ॻाल्हि लिकायो था ऐं कूड़ी आल जेका हुन ते हणो था त चोर हो चोर कोन हो हुन पुफी तव्हांखे ख़बर आहे पुफी विधो तव्हांजी पुफी पुफू हुआ तुंहिंजो तव्हांजी पीउ जी भाउ भेण हुई हुआ त ख़बर कोन्हे त का तव्हांखे हाणे तव्हांखे हुनजी माना उबती था कढो अहिड़ा माण्हू हासत जेके सारो कर जेके माण्हू आहिनि हर मान माना जूं हर हर ॻाल्हि जी माना उबती कंदा कढंदा आहिनि त हिननि उहो कयो हाणे यूस अलाम चुको जेको लफ़्ज़ अलाह लफ़्स अलरमायो क़ुराने में त हा यूसुफ़ फी नफ़्सी पोइ इहा ॻाल्हि यूस अलाम लिखाई चए हाणे हिनखे छा चवां ॻाल्हि इहा ॻाल्हि जेको मूं हिनखे यादि ॾियारण त चाही सा त हिनखे यादि आई आहे पर माना ई उबती कढी अथऊं हिनजी ऐं वरी मूंखे बि वेहणो था ॾियनि ऐं अहिड़ो ॿुधां ऐं हिनखे ख़बर कोन्हे ऐं हीउ वेठो साम्हूं जो जेके चऊं पिया सम्झो हुन हिकु नाले तूं चोर आई त आउं चोर आहियां हाणे हिनखे आउं छा चवां हाणे चए थो असर आहे यूसुफ़ी फी नफ़सी पोइ ॻाल्हि मुंहिंजो रोको हुजे तव्हांजो रोको हुजे यकदमि चए अड़े ऐं कोन हुअसि ॻाल्हि न हाणे यूस हले सां ख़बर खां कमु वरिता ॻाल्हि इहा वॾी ॻाल्हि आहे जोराक माण्हू चुप थी वेंदी ॾिसो कहिड़ा कम आहिनि तव्हांजा साम्हूं मूंखे चयो त हिकु चोर आहियां आऊं चोर हुउसि नंढो हुउसि मूंखे पुफी कई तव्हांखे ख़बर आहे सॼी ॻाल्हि जी न तव्हां उन मां बि था कढो वियो तव्हांखे ठाहियां थो न हज़रत यूस चुप थी हलियो हले यूसुफ़ी नफ़्सी इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिलि में रखी हुई ॻाल्हि पधरी कोन कई चयो आहे भई भई उहो हुनजी पुफी हुई तव्हांजी पुफी हुई मुंहिंजी पुफी हुई ऐं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयो चट जा पुट हणा मथे में कहिड़ी ॻाल्हि आहे न सब्र नफ़ी त पंहिंजे यूस वले साहिबु पंहिंजे दिलि में उहा ॻाल्हि की असर कई असरी वलम यु दे हॉल पोइ इहा ॻाल्हि पधरी न कयईं हुन ॾिसो कहिड़ी भई हिकिड़ो त दिलि में रखियईं उहा ॻाल्हि ऐं हुन ते पधरी न कयईं चुप थी हले त ठीकु आहे वलम युब दे हॉल होम हुन ते इहा ॻाल्हि पधरी न कयईं उहो वाकियो जेको आहे <laughs> हुन वक़्तु पधिरो करे आहे पोइ फिका थिए न वेठो आहियां थी मूंखे कूड़ चओ <laughs> आऊं आहियां पर हुनखे पधरो हिन वक़्तु न आहे करिणो छो अञा ॻाल्हि वधी पई आहे नी अञा ईश्वर इस्लाम पंहिंजो बिनियामीन खे अञा मोकिलिणो आहे न मोकिलिणो आहे हुनखे रोकिणो आहे वरी वार साहिब खे घुराइणो आहे वरी ॿारनि खे घुराइणो आहे सॼी ॻाल्हि आहे त हाणे हीअ पधरी छा लाइ कर हुनखे इशारो कयईं त जेकर हुनखे होश हुजे हा अकुलु हुजे हा हसद सार न हुजे हा हुनखे नफ़रत न हुजे हा यो इहो यूसुफ अल इस्लाम सां त हुनखे ॻाल्हि सची सम्झ में अचे हा ईअं मतिलबु जेको अलाह ताला हिकिड़ो अहिड़े जेके हठीला वॾाई वारा ऐं मुतकबर माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे हिदायत न ॾींदो आहे अलाह ताला इन लाइ अलाई हदी क़ौम ज़ालिमी ज़ालिम जेकी क़ौम आहे उनखे हिदायत न ॾींदो आहे हिदायत हाणे जेसिताईं मिले हिदायत तेसिताईं हिनखे होश हवास हिन जा ख़ता पर यूस वले साहिब खे सब्र हीअ वॾी सब्र जी ॻाल्हि आहे तव्हां जहिड़ो मूं जहिड़ो छा करिया हुते <laughs> नंढो खणे मथे हरे आयो <laughs> तव्हां साम्हूं वेठो कूड़ था ॻाल्हाए हाणे एतिरो हीअ हीअ जेका आयत आहे हिन में चवंदा केतिरी ॻाल्हि हज़रत यूस वले ॾाढी चई केतिरी होरियां चई केतिरी पंहिंजे दिलि में चई हीअ सॼी आयत जेका आहे सा ॾुखी आहे इन करे त مطلب वारनि खे सभु मतिलबु त हुन में ॾुखियाई महसूसु थिए थी त केसि केतिरो हुन पधरी कई ॻाल्हि केतिरी हुन लिकाई फसर हेतिरो त लिकियई जो उहा ॻाल्हि जो इशारो पूरो पको न कयईं गुजारत कोन भॻी गुजारत रहिजी वई हली गुजारत उते ई रही सम्झो त हाणे हज़रत यूस अलाए सां ॻाल्हि पूरी पंहिंजी लिकाई हुन वाक्य खे पधिरो न कयईं گال ॻाल्हि दिलि में ई रखियई सब्र कयईं हिन ॻाल्हि ते न त आज़ड़ो मुड़ो हुजे हा यकदमि फाटी पए हले बी जा पर न हुन इहा ॻाल्हि सब्र कयो हिन ॻाल्हि ते ॻाल्हि वाक्य जो ऐलान न कयईं त वाकियो असरु हीअं हुयो अड़े साईं मूंखे छो न चओ हीअं न कयईं सब्र कयईं हिन ॻाल्हि ते हाणे इन ई आयत में सभई ॻाल्हियूं अचूं अचूं ॿी जेका हाणे हिसो जेको अचे थो न अचो काल काल हाणे काल माना ॾाढी चयईं या होरी चयईं पंहिंजे दिलि में मुफ़सर इन में जेको आहे सो इख़्तिलाफ़ु मतिलबु त आहे ऐं जेको सम्झ में ॻाल्हि अचे थी हाणे अलाह ताला पलाह में रखे पंहिंजे माण्हू पंहिंजी तरफ़ां राय मतिलबु काल काल माना चयईं ॾाढी हीअं त न काल हेसि ताईं चुप कयईं पर काल अंतुम शरुनि मखाननि तई आयो शरीर आयो अथई तव्हांजी हैसियत तव्हांजी जेका इज़त जेका शरारत वारी आहे तव्हांजो तरीक़ो जेको आहे सो शरारत वारो आहे हाणे एतिरो हुनखे चई ॾाढी चई या इहो पंहिंजे दिलि में चई मुफ़्त ॼण पर सम्झिजे थो सम्झी थो त इहो हुनखे ॾाढी चई त अंतुम शर मकान इहो सुठो चयो चएनि त एतिरो कुझु त चवनि न त हाणे चवणो आहे अहिड़ी एतिरो सबर बरूबर माण्हू न करे की अंतुम शरुनि मकाननि हू वज़ीर आहे बादशाह आहे हिनखे केरु रोके थो सघे चए अंतुम शरन कॉल अंतुम शरन मकान पाण कंहिं बि फ़र्ज़ु न इहो दिलि में इहो बि दिलि में चयईं पर जे करे दिलि में चई त पोइ को वरी एतिराज़ु करे सघे थो त दिलि में थो चवे पर ॾाढी हुनखे नथो चवे त माना उहो जेको आहे मुनाफ़िक थियो हिकिड़ो या ते माना कढी सघे थी पर पाण अलाह ताला असांखे पनाह में रखे मतिलबु त अहिड़ी माना असीं न कढूं जेका अलाह जे इंटेंशन में न हुजे अलाह जो इरादो न हुजे उन माना जो नबी सलम सम्झो इरादो न हुजे मतिलबु त मुफ़सर तौरात जो इरादो न हुजे पर हाणे मतिलबु काल काल माना ॾाढी चयईं या काल चयईं त पंहिंजे दिलि में चयईं पाण ॿई माण्हू रखो दिलि में पाण अलाह खे ख़बर छा काल अंतुम शर मकाननि आलम हाणे इहो इहो ॿई हिसा अलाह आलम अलाह खे ख़बर आहे जेकी तव्हां ॻाल्हि करियो था माना मूंखे ख़बर आहे अलाह खे ख़बर आहे वधीक हाणे मतिलबु त तव्हां ॻाल्हि उघपति था कयो हुतां पुफी जेको मुंहिंजी तव्हांजी ॿिन्ही जी असां सभिनी जी पुफी हुई ॿार ॾहनि ॿारनि ॼणनि जी पुफी हुई असांजी हुन इहो ड्रामो कयो पंहिंजे भाउ सां पंहिंजो मूंखे रोकण जे लाइ त जो मूंखे भाईंदी हुई बाबा मूंखे भाईंदो मूंखे वठी थिए वियो ऐं तईं वरी हाणे अगबति महाराज था कढो हा इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे पर पोइ चए तव्हां जेको चओ था आयो शरीर आयो <laughs> एतिरो चवण जो हुनखे हक आहे जेकॾहिं चवे त पर हाणे जेकॾहिं रुगो दिलि में थियई त बि अलाह खे ख़बर आहे जेकॾहिं ॾाढी ॾींहं थियई त बि अलाह खे ख़बर आहे पर हितां ॿई माण्हू हिन जूं कढी सघजनि थियूं अलाह आलम बि स्वाबु इहो जेको आहे ईअं चवनि बसि हिकिड़ो इशारो करे छॾनि पोइ हाणे वधीक असां इशार छा करियूं त भई हीअं बसि माना आहे ऐं आऊं बसि अनोखी माना कढी अथमि ऐं बसि हीअ मुंहिंजे इन चवण खां सवाइ धरती वरी दुबी पवंदी हुई किरी पवंदो आसमान ज़मीन फाटी पवंदी हुयसि अहिड़ी ॻाल्हि आहे अॼु ई छा माण्हू करे त ॿई ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु मां हिते ॻाल्हि सम्झी सघे पर पहिरियों हिसो जेको आहे फ़सर रहो यूसी नफ़्सी वलम युब युपलम एतिरो जेको आहे पंहिंजे दिलि में हुन रखी इहा ॻाल्हि पधरी न कयईं उन वाक्य ॾांहुं इशारो न कयईं उन वाक्य खे खोले न ॿुधायईं पर हुनखे छे आई ॾे त आयो शरीर अंतुम शरुनि मकाननि त तव्हां आयो लुचा जीअं पाण सिंधी विझंदा आहियूं की आयो लुचा तव्हां आहे वधीक बुरा आहियो अन शर मकान साईं बेरवार साहिबु तर्जुमो कयो आहे त वधीक बुरा आहियो शर शरीर शरारत वारो बुरा आहियो मतिलबु त एतिरो त हुनखे हक़ु आहे चवण जो पोइ हाणे चयईं ईअं न चयईं ॾाढी चयईं आस्ते चयईं दिलि में चयईं या ज़ोर सां चयईं अलाह आलम काल तुम शरनि मकाननि वल्ला आलम बिमा मा त पूरी आयत खे जेकॾहिं हिन में चारि ॼण क्लासिस अची था वञनि त ॿ पहिरियां क्लास जेके आहिनि से हज़रत यूस अलाम दिलि में रखिया पधरा न कया ऐं ॿ पोयां क्लास जेके आहिनि उहे ॾह ॾींहं चयाईं ऐं पंहिंजो उन्हनि खे उन लफ़्ज़नि में चयईं त तई आयो लुचा आयो बुरा शरीर आयो अथई तव्हांजी हैसियत शरारत वारनि जी आहे ऐं अलाह ताला वधीक ॼाण थो जेको तव्हां चयो पिया यानी तव्हां जेको चयो पिया ग़लति आहे हज़रत याकूब अल सां बि ईअं चयो त पंहिंजो قال سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان وتي हुते والله المستعان वलाहौल ما تصفون तस्िफ़ुन ما تصفون جو تي چوتا तव्हीं ته था جو त हीअ बि جو हीउ ڪريو माना चओ था जेको जेका ॻाल्हि उन उहा जेका आहे सा वधीक अलाह ताला ॼाणे थो इहो याकू बि इहो इहो इस्तेमालु कयो ॿियो दफ़ो बि इस्तेमालु पोइ कूड़ो ॻाल्हि जेको चवंदा हाणे सच वाक़ई हुनखे सचु ॻाल्हाईंदा पर अलाह ताला उहो इहा अकूबर चवंदो त तव्हांजी ॻाल्हि अलाह ताला वधीक ख़बर आहे त ईअं चवणु असां बि चवंदा अला आलम भई स्वाबु त हाणे ईअं इहो मतिलबु त वला आलम बेमा त सिफून जेका सिफ़ताईं करियो था जेका डिस्क्रिप्शन जेका नेरेशन जेको पंहिंजो तव्हांजो आहे उनखे अलाह ताला वधीक सम्झे थो हाणे त हुनखे वधीक ख़बर आहे त वाक़ियो छा थियो उहो जेको पुफी कयो हो पंहिंजे मूंसां उहो उहा तव्हांखे ख़बर आहे अलाह खे ख़बर आहे पर तई जेको कयो था कूड़ ईअं कोन चई पंहिंजो तव्हां कूड़ आहियो सिधो कोन चयईं ईअं कोन चई थोरो अदब कयईं अलाम हमस हाणे अॻिते वधूं था कालू हाणे हुन खां पोइ छा छा करणु वीचारा चुप हा चऊं ॾिठऊं हिनखे त भाउ खे त रोके थो छॾे पोइ कालू या अयू हल अज़ीज़ हाणे पहिरियों दफ़ो आई आई हल अज़ीज़ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कनि था ई पाण बि चङी कोन चई सघूं त मिस्र वारा कोन थिए कयूं या छो कयूं या कहिड़ो लफ़्ज़ कयूं उहो जेको चयोसीं अॻु में त हिब्रू जो लफ़्ज़ इबरानी जो या कबती लफ़्ज़ जेको हो जेको बादशाह हुनखे ख़िताबु ॾिनो हो तव्हांजो उहो हुनजी माना हीअ थी वञे जेका अलाह ताला क़ुर शइ में ॾिनी आहे आई आई हल अज़ीज़ आई अज़ीज़ अज़ीज़ मिस्र अज़ीज़ माना सगारो ताक़त वारो जंहिंखे माण्हू जंहिंखे ताक़त आहे कुवत आहे तमखिनता आहे वॾो वज़ीर आहे बादशाह खां पोइ ॿियो नंबर हीअ आहे माण्हू सभु अख़्तियारात हिन जे हथ में आहिनि सम्झो त पोइ हाणे हिन करे हिनखे अज़ीज़ ॿाहिरि चवनि था हितो हिते पहिरियों दफ़ो ऐं अॻिते वरी जॾहिं टीहर टीहर ईंदा जॾहिं जीअं टे टे दफ़ा अचनि था क़ुर शरीफ़ में ऐं तौरात में ॿ दफ़ा अचे ॿिए दफ़े जॾहिं ॾिग छिक छिक ताण ते थी या बिन याबीन खे रोके थो वरी हुन खां पोइ तकीरूं वेही करे थो पंहिंजो जेको जुदा आहे पोइ वरी तकरीर करे थो हुन में चए थो असां हीअं कयो हीअं कयो हीअं कयो हीअं कयो पोइ या यूस अलाम रोए थो हिन में बि हर हर रोए थो वरी वञी लिखे थो वरी अचे थो वरी मुंहुं धोई वरी अची थो भई हिन साम्हूं जो ॻाल्हियूं सभई पंहिंजी फैमिली आहे हुनजी पोयां उहे त हिन जा माइट आहिनि को अज़ीज़ आहिनि वेझा हुनखे भाए थो हुनजी सिक हुनजी मुहबत हुनजी इश्क हुनजे दिलि में आहे हिन करे पोइ में बि आहे हर हर वञे थो वरी पंहिंजो मुंहुं धोई थो अचे वरी वरी अची थो ॻाल्हाए हुन सां जहिड़ियूं ॻाल्हियूं रक़ीक आहिनि दिलि खे सॉफ्ट करण वारियूं दिलि खे मतिलबु त रिकत ॾियण वारियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजे माइटनि जी ॻाल्हि ॿुधे ऐं माण्हू वरी पधरो बि न करे लिकाए ॻाल्हि खे त पोइ ज़रूरु उन अञा वेंदो हूंदो त हाणे हिते जेको हा ॿाहिरि था चवनिसि पंहिंजो कालू या आयू हल अज़ीज़ ए ए अज़ीज़ मिस्र भाउ मूंखे ख़बर पवंदी हीउ यूसुफ अलाम आहे भाउ आहे भाउ हुजे त पोइ हलंदो ॾंढो मथे में तूं असांजो भाउ वरी असां लुचाईंदो करी चए न कालू या या हल अज़ीज़ हुनखे अज़ीज़ हाणे हर दफ़े तौराती ॿाहिरि सजदो था कनि हुनखे ॾींहं अचनि था हिन वक़्तु सजदो कनि था त हाणे हिनखे सजदो करिणो थो पए हिन सत दफ़ा ई सजदो करे चुकंदा जेसिताईं वञी ॻाल्हि याकूब अल इस्लाम ईंदो सतों दफ़ो उन सां गॾिजी कंदा त अहिड़े नमूने तहिड़ीमांसि चवंदा या अज़ीज़ इन लहू अबन शेखन कबीर आहे हिन जो हिनखे पीउ जेको आहे हिन जेको पीउ आहे यानी असांजो पीउ आहे पर पुछो हिन जो पीउ तुंहिंजो पीउ पिणे अहिड़ो आहे या पुटे अहिड़ो आहे ईअं चवंदा आहियूं पाण बि तुंहिंजो पुटु यानी आहे मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजे पीउ जो साॻियो आहे आउं बि पुटु आहियां हुनजो ई हू बि पुटु आहे पर हुनखे बि जेका चिकावट हूंदी माण्हू खे त चवंदो त तुंहिंजो पुटु हीअं तुंहिंजो पुटु माना मुंहिंजो भाउ आहे पर पर आऊं कोन मुंहिंजो भाउ पर पुछंदुसि तुंहिंजो पुटु पुटु हीअं अहिड़ो कयो आहे या वरी <laughs> पिणे अहिड़ो कयो आहे माना पिणे कावड़ में माण्हू अहिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो पुठ अहिड़ो कयो आहे या हिन जो हाणे चवां त हिनजो पीउ हिन जो पीउ कोन्हे असांजो पीउ जेकॾहिं चवनि त वरी न उहो साॻियो आहे जेको पीउ हिननि जो आहे सो हुनजो बि आहे पुछंदो न हिन जो जेको पीउ आहे सो <laughs> पोड़ो आहे तमामु सख़्तु वॾो इन लहू अबन शेखन इन लहू अबन शेखन कबीर आहे फ़ुज़ अहद न मकान हू पोइ असां वञा हिकिड़े खे तूं वठि हिन रख पाण वटि हिन जे बदिरां हिन जे एवज़ में असां वञा हिकिड़े खे तूं वठि फ़ुज़ ख़ुज़ मां पकड़णु वठणु रखणु पाण वटि ख़ुशि अहद ना असां मां हिकिड़े खे मकान हू हिन जी जाइ ते हिन जी जॻह ते मकान पाण बि सिंधी मकान वारो मकान वारी जॻहि जॻह सिंधी में पर हिन जे बदिरां माना साॻी थी सिंधी ऐं अरबी हिन माना भई हिन जे बदिरां असांखे रख या हिन जी जाइ ते असांखे हिन जी जाइ ते जॻह त कोन्हे का घर को ठहियलु कोन्हे का जाइ माना हिन जे बदिरां असांखे रख मकान हू इना ख़ुशि आहदना मकान हू इना नराक मिनल मोहसिन असीं तोखे ॾिसूं था अहसान करण वारनि मज़ा चङाई करण वारो मां भई जेॾे मां अर्ज़ु मूं अॻ में इहो कयो कयुमि त जॾहिं तॾहिं धारियूं था सम्झनि हिनखे तॾहिं हुनजी चङाई थी उन लिहाज़ खां ॾिसनि था इन ॾिसो न ऐं अॻे जेको जुमिलो हुयो त ईअं सिख फ़क़ति सरक खुलो पर जॾहिं पंहिंजो भाउ था जंहिंजी ॻाल्हि था कनि उहो हुन जेके चङाई सभु विसरी वियूं उहो चवंदा उहो चोर हुयो पर तूं जेको आहे मस्तु न आई हाणे हिते तज़ाद हिकिड़ो थी वियो जुमिले में त तूं जेको आहीं सो त मोसु न आहीं जो असीं ॾिसूं था असांजे नज़र में तूं भाउ कोन्हे अलाए धारियूं माण्हू आहियूं तंहिं करे तूं असांखे सुठो थो ॾिसण में अचीं मौसमु थो ॾिसण में अचीं अहसान करण वारनि मां थो ॾिसण में अचीं पर उहो असांजो भाउ जेको सो चोर हो सो कूड़ो हुजे अहिड़ो हो अहिड़ो अरे वाह वाह ऐं जॾहिं भाउ आहियां त पोइ चोर आहियां ऐं जेकॾहिं धारियूं आहियां त पोइ अहसान करण वारनि मां आहियां वाह जा कमु कान तव्हांजा भाउ जी सोच वीचार तव्हांजी आहे सम्झो त इहा ॻाल्हि अजब जहिड़ी आहे काल ख़ुशि अहदना मकान हू इना नरा खिनल मोसिनीन उहो अॻु में अर्ज़ु कयो त ॿ दफ़ा अलाह ताला हज़रत यूस वारे इस्लाम जे मतिलबु चए थो त पंहिंजो मौसमनि सां ईअं कंदो आहियां मौसम सां ज़ाया न कंदो आहियां हुनजो अजर ऐं हिते ॿाहिरि था चवनि वरी पंहिंजो यूस वारे इस्लाम पाण चवंदो केॾी ॿ दफ़ा अलाह ताला चयो हिकिड़े दफ़े ई ॿाहिरि था चवनि हिकिड़े दफ़े हू यूसफ अरे असां पाण थो चए हिकिड़े दफ़े क़ैदी क़ैदी जेके आहिनि उहे उन्हनि चयो त असां तोखे ॾिसूं था तूं चङाई कंदड़नि मज़ा आहीं हिन जो मोसिनीनि मज़ा आहीं त पंज दफ़ा मोसिनी जो लफ़्ज़ यूस अलाम जे लाइ पंज सर्टिफिकेट मिलनि था हाणे सर्टिफ़िकेट रखियो वेठो आहे भित ते लॻायो ईअं कोन्हे को पर पाण हीअ सर्टिफ़िकेट ॿ अलाह ताला ॾिना हुनखे हीअ सर्टिफ़िकेट हुनखे क़ैदियुनि ॾिनो हीअ सर्टिफ़िकेट हुनखे ॿारनि ॾिनो वरी हीअ सर्टिफ़िकेट छुको हुनखे पंहिंजो पाण थो ॾिए चए त अलाह हिन मतिलबु त को जनरल सर्टिफिकेट थो ॾिए त जेके चङाई कंदा आहिनि पाण कुझु कोन आऊं चङो आहियां ईअं कोन थो चए पर छो चङाई कंदड़नि खे अलाह ताला अज़ु ॾींदो आहे मतिलबु त हिन नमूने सां त पोइ इहे पंज दफ़ा पंज सर्टिफिकेट भित ते लॻा पिया आहिनि <laughs> भित ते कोन लॻा हुआ ऐं इहा मिड़ी ॻाल्हि थो करियां वरी असां वटि ई बादशाह सलामत हींअर जेके आहिनि वॾा वॾा माण्हू जेके आहिनि उहे जॾहिं मरंदा आहिनि असां वाज़ू पूरंदा आहियूं बादशाह असांजो हींअर जेको आहे असल बोलखी आहे हुनजो साहिबु गुज़ारे वियो उमिरि जो नालो हुनजो त पोइ पंहिंजा हुनजा जेके सर्टिफिकेट जेको हुनजा जेके लकब अलकाब जेके ब्रिटिश एम्पायर वञा मिलिया हुनखे हेॾां होॾां उहे सभु हुनजे लाश जे पोयां पोयां रखंदा हुआसीं गॾिजी वियासीं लाश सां हुननि जे क़ब्रस्तान ते असां पोयां पोयां वियासीं पिए त पोइ हुनजा सभई बिला ऐं तमगा ऐं फलाण जेको चइबो आहे उहे खणी क़ब्रुस्तान विया क़बर में कोन विधऊं उहे ॿार खणी हया पंहिंजा पर पोइ ईअं पोइ माण्हू वरी चवंदा भई असांखे मिलियो आहे सर्टिफ़िकेट माण्हुनि वटां पर अलाह वटां सर्टिफ़िकेट मिले त पोइ उहो सुठी भली ॻाल्हि आहे जेका आख़िरत किताब में लिखी पई आहे पर हाणे उहे माण्हू क़बर में कोन था वञी खणी वेंदा पोइ अहिड़े नमूने सां पर भई क़बर में शयूं खणी वेंदा पर मुंहिंजो हज़रत अमीर महाविया वटि हुयो जा वार हुआ उम सलमा वटि जा वार मुबारक हुआ पोइ पंहिंजो अमीर भावे जे मतिलबु चवंदा त उन चयो त मुंहिंजे क़बर में मूंसां गॾु विझिजो दफ़न में बहरहाल पाण हुन सही कयो या न कयो पाण ॼाणनि पर असां हिन मिली वियो इशारो कयोसीं उन ॻाल्हि तां हाणे हज़रत यूस अल इस्लाम चए थो हुनजे जवाब में त भई हिनखे छॾ ऐं असां तोखे चङो सुठो थो सम्झूं था तोखे ऐं पंहिंजो भलो माण्हू आहीं तूं ऐं हाणे वारो कर हिनखे छॾ ऐं असां मञा हिकिड़े खे तूं रख पाण वटि पोइ हज़रत यूस वल इस्लाम खे हुनखे छॾिणो कोन्हे हुनखे रखिणो आहे हुनजे करे हाणे हीअ सॼो ड्रामो आहे न मतिलबु त ॾिसो न उहो वेठो आहे ॾिसे थो सही ॻाल्हि ईअं कोन्हे बसि सही इतफ़ाक़ सां थी हलियो ऐं ईश्वर सां पाण कोन था करणु चाहियो ऐं पंहिंजो पीअं थी वियो हलियो फलाण थी वियो हलो किदना माना अलॻि किदना किदना जी माना बि आहे उहा माना कोन्हे जेका तईं सम्झो था त भई पाणी ई थी हलो यूसव दिलि में कोन हो त दिलि में यूस न हुजे त छॾे कोन हा भई ठीकु आहे हिनखे खणी वञो माज़ अलाह अला ताला पंहिंजी पनाह में रखे इहो ॿियों दफ़ो हरतर यूस अला आज़िला जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो पहिरियों दफ़ो हज़र ज़ुलाम जे साम्हूं कयईं जॾहिं हुन चयो साहित्य रख इनह रबी मसवाए हिते हाणे ॿियो दफ़ो ई चयो अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजे इन खां जो असीं अहिड़े माण्हूअ खे रखियूं उन माण्हूअ खां सवाइ कंहिं ॿिए खे रखूं जंहिंजे सामान मज़ा असांजी ॻाल्हि हथ आई आहे असांखे असां हीअ ॻाल्हि हिन जे सामान मां मिली आहे ऐं हथ सां विधऊं क़ुर शइ चयो न त हथ सां विधऊं ईअं कोन त इतफ़ाक़ सां पइजी वई हली ॾिसो न उर्दू वारा ई हिंदुस्तान वारा अनोखियूं जेके ॻाल्हियूं था कनि अजब जहिड़ियूं भई भई अलाह ताला चयो त हथ सां विधऊं हुन में न तूं चई न हू इतफ़ाक़ सां पइजी माण्हू खे ॻोल्हियो असांखे गुम थी विया गुम थी विया हथ सां विधी ॻाल्हि अलाह ताला कूड़ो थियो तई सचा थियो ला हौलोला कोत इला बिला हाणे इहो थियो हिननि जो जेको मयार जेको इल्म जो आहे हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ी में तर्ज हूंदा पढ़नि या उर्दू में तर्ज हूंदो आहे क़ुर जो क़ुर अरबी अचे कोन थी पोइ चवे थो त डिक्शनरी फलाणी डिक्शनरी हुई हुन वटि हुन मां ॾिसंदो हो हीअ त स्वादु हीअ आहे हू उहा हाणे त आउं वेस्ट नथो करणु चाहियां टाइम पर मूंखे तमामु घणी ख़राबु ॻाल्हि लॻी पर अहिड़ी ॻाल्हि क़ुर में हीअं पधरी लॻी पई आहे हीअ अनोखो हुनजी वरी पोटी वीचारी उहा हुन खां पुछे थी हुनमें तकरीर ॿुधंदो तव्हांजे करे इतफ़ाक़ सां हुन खां पुछंदी दादा पहिरियों इहे यूसुफ हुन जो नालो कोन यूस अलसलाम कोन हीअ सेखारे छॾी माना पंहिंजे सभु शागिर्द जा मुरीद खे हाणे हज़ारे लखे थी विया हुन लाइ केतिरा वेंदा उन सभिनी खे चयो कंहिं माण्हू जो नालो इज़त सां न वठो यूसुफ़ इसलाम खे यूसुफ़ चओ मूंसां इस्लाम खे चओ ऐं पंहिंजो मोहम्मद सलाहु वसलम खे सलाह अल वसलम चवण जी ज़रूरत कोन्हे पंहिंजे उमर अबू बकर रज़ी अलाह तालो रधी अलाह ताली चवण जी ज़रूरत कोन्हे हू च दलील कहिड़ो थो ॾिए चए थो हू त पंहिंजे माण्हू खे पंहिंजे नाले सां सॾींदा हुआ रधी अलाह ताला ऐं अरे इस्लाम ऐं सलाहु आल वसलम कोन्ह चवंदा हुआ हिन करे असांखे न चवणु हाणे इहो फितना जेके हीअ माण्हू पखेड़ीनि था पिणु सां वॾी मुसीबत आहे धरती ते हीअ अहिड़ा आज़ार पोइ हुनखे पादर हया हूंदे पोइ अलाए केरु हुनखे प्रोटेक्शन ॾियो भई त छा थो अहिड़ो सबक़ु वेठो ॾींहुं हाणे हुन वीचारे जी पोटी आहे हू चई वेई दादा पर हीअ यूस यूसु ने एसा कया यूसु ने एसा कया हीअं हीअ थी वियो हलियो हाणे हू बेक बनाए पंहिंजे पोटियुनि खे ॾोहटियुनि खे ऐं सॼी ख़ल्क मखलूक खे मतिलबु तूं ख़ुदा ख़ुदा कर ॾिजो अलाह खां यूस यूसु चइबो यूसफ अलाए इस्लाम कोन चइबो ऐं पंहिंजो कूड़ो वठो यूस कूड़ो आहे ऐं पंहिंजी सॼी ॻाल्हि क़ुर कूड़ो आहे ऐं तूं सचो थी वियो हलियो छो जो तोखे फलाणे माण्हू खां इहा ॻाल्हि ॿुधी उहो अकुल में तोखे अची वई बसि उहो त उन तोखे गुमराह कयो शैतान जेको आहे तोखे वठी वियो हलियो हाणे तूं हुन ते बीठो आहीं पको थियो हू चए सॼो मुल्क जेको आहे मुस्लमान जेको आहे सो हाणे तूं अकुल पंहिंजो अलाह अलाह कर ॾिजंदे में क़बर सां क़बर में वेंदे हिकिड़े ॾींहुं रब पा खे कहिड़ो जवाबु ॾींदे हाणे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि धरती ते ऐं फितना पखेड़ींदा اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين